Огрядний танкіст, скинувши теплу на хутрі шкірянку, але в шоломі, схиливши голову і прислухаючись до кожного звука своєї трирядки, грав вальс і знову вальс. Сидів він на гарячій від цілоденного сонця броні своєї тридцять четвірки, немов би в театрі, піднесений над публікою а довкола нього звихрено кружляли танкісти і місцеві дівчата, танцювали захоплено, ніби боячись, що більше ніколи в житті їм такої нагоди не випаде. І справді, що вони знали про своє життя, оці молоді, веселі танкісти. Зараз повним ходом женуть фашиста переможці бою на Курській дузі, але завтра знову бій і невідомо, чи вдасться цьому механіку водієві з гармошкою заграти ще вальс. А сьогодні перемога, і музика, і місяць над визволеним містом, і веселі старогорські дівчата, і короткий поцілунок, зірваний десь у тіні важкої бойової машини. Ходімо танцювати, сказала Галина, і лейтенант не впізнав її голосу, так він змінився звучала в ньому і захоплена радість, і тривога, і смертельна нерозвіяна туга. Ходімо, на все своє життя запам'ятав Іван Журба цей вальс. Їх підхопила, понесла музика. І, хоча лейтенант ніколи не був дуже вправним танцюристом, Червоніти йому не довелося. Інколи вдавалося глянути на обличчя Галини. Освітлене тьмяним промінням місяця, воно було замріяним і спокійним. Вона танцювала захоплено, забувши про все на світі, а в пам'яті, як на кіноекрані, пропливали уривчасті спогади, дитинство, мама школа, сестра, інститут, зустріч з Володимиром Стороженком і раптом уже зовсім несподівано спотворене гримасою обличчя Гвідо Матінеллі. Вона не вибирала кадрів цього кіно. Вони проходили в уяві самопливом, болючі і водночас розмиті швидкоплинним часом. Вона танцювала сповнена щастям перемоги, не думаючи про свою роботу, про операцію цитадель. Вона танцювала, вся віддаючись цій давно невідчуваній насолоді, і хотілося, щоб якомога довше тривала ця проста й невибаглива, до сліз рідна і зворушлива музика. Але раптом щось ніби змінилося. Якийсь дисонанс мов би, сколихнув свято, і на зовсім несподіваній ноті вальс обірвався. По машинах почувся неголосний, але дуже впевнений командирський голос. Галина підійшла до гармоніста і радісно, зовсім не бентежачись, міцно поцілувала його в сухі, з приснаком пилюки губи. І він ані трохи не здивувався. Танкісти звикли, що йдуть вони на чолі наступу, і першими зустрічають і смерть, і захоплені поцілунки. Яка ж ти гарна! з захватом вигукнув гармоніст, у місячному минулому сяйві роздивившись обличчя Галини. І в цьому вигукові вчувся глибокий жаль, що ось не можна залишитися в Старогорську далі хоча б одну хвилину, і передчуття бою за оцю дивовижну красу, що ніби білосніжна нічна квітка розквітла перед ним у місячному сяйві. Де ти живеш? Ми, може, повернемося, сказав танкіст, сам не сподіваючись на таке щастя. Через день два опиниться він за сотні кілометрів. Йому, напевне, пощастило, бо за старою прикметою. Бог береже закоханих, і в пекельних боях біля Дніпра він не поляже. Але чи повернеться він колись у Старогорськ? Теж знає тільки отой жорстокий і водночас милосердний і ласкавий Бог танкістів, якого вони звуть бойовою удачею. Харківська одинадцять, відповіла Галина так само добре знаючи, що ніколи не стане на порозі маленького будинку високий, пропахлий потом і соляркою танкіст. По машинах, почулося знову, на цей раз уже рішучіше. Гармоніст впевнено, маючи всі права, обняв і поцілував Галину, відірвався над самим собою, творячи насильство, підкоряючи самого себе владному слову обов'язок. Сказав ну тримайся. До побачення на Харківській одинадцять. Стрибнув на броню, сховався в люці, сів на своє місце механіка водія, намацав долонями важкі ручки фрикціонів.